on parle aussi au Pays Basque qu'il faut euh, construire, qu'il faut accueillir des jeunes. Erraiten da Euskal Herrian, eraiki behar dela gazteen zart eta lurrak behar dira hortako, diren tokien hartzen dira. Et il faut prendre des décisions, des fois qui plaisent pas, mais bon. Batzutan euh, gustatzen ez duten erabakiak hartu behar dira, eta laborantxako lur gehiago bada azken PLUan aintzinekoan baino. Nous avons plus de terres agricoles que le dernier, que le dernier, dernier PLU qui avait été voté il y a 6 ans ou 7 ans maintenant.